Bez obzira na to, mi ćemo se podsjetimo i da ovo bude trgib, onaj podsjeticaj da, da se liječimo od ove osobine, da se klonimo i da se što više udaljamo od nje. Pa kažu kafiri, u smislu njihovi učenjaci, kada opisuju zavist, pa kažu, zavist je negativna emocija koja se manifestuje u nepetenskom stavu prema drugima koji imaju nešto što mi nemamo, a smatramo da to više pripada nama. Ispoljavanje zavisti može varirati od blagog neprijateljstva do otvorene agresije, to je otvorenog napada. I za tako se kaže da su skenerima pratili rad mozga učenjaci i uočili da se kod e, e, ispitanika aktivirao njihov prednji dio mozga poznat kao na latinskom, neki kažu C, na latinskom se čita kao K, a neki kažu ne, nego kao C. A mi ćemo ga počitati kao K, znači cingulate korteks, na deo latinskom. Znači taj prednji dio mozga se zove i kažu, dakle, da skener su stavili. I pred njima počeli da spominju informacije osobe koji imaju meta, koji su lijepi, koji su zgodni, koji imaju lijep život, koji imaju tako, pa su nekim ispitalnicima počeli sada da se aktivira ovaj prednji dio mozga. Prednji dio mozga. A mi znamo, taj, braćo, taj prednji dio mozga, Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu i kaže na asijetin ka zibe, zalažli u kiku njegovu. Mi ćemo ga uhvatiti za na asijetin ka zibe. A šta je na asije? Na asije je oblast kose koja se nalazi na prednjem dijelu glave. A dakle, ispod toga šta se nalazi prednji dio mozga? I zašto Allah kaže ka zibe? lažljiva kika. Znači, bukvalan prevod, uhvatit ću ga za njegovu kosu koja se nalazi na prednjem dijelu glave koja je lažljiva, bukvalno kad bi preveli. Pa učenjaci su otkrili da i laž, isto tako kad čovjek smisla laž, da ga staviš na skener, uključuje se ovaj prednji dio mozga. I to je muadžiza. Da Allah precizno ukazuje šta se uključuje kad čovjek laže. I jer poslanik sa sam normalno nije imao skenere i nije imao, da kažem, bio nepismen, to je muadžiza za one koji, koji traže znanje da, da bi prihvatili istinu. Tako, braćo moja, kad čovjek ima haset, kad ima zavist, pali se taj, znači, radi taj prednji dio mozga. I kaže isto tako, zavidan čovjek će poželiti da povrijedi svoju konkurenciju, znači fizički čak, i da ukrade kako bi se domogao a ono u čemu oskudjeva. Zato jedan drugi tim naučnika pokuše da detektuje koja nacija najviše sklona ovom osjećanju pa su kao kriterijum uzeli broj krađa i provala u tuđe kuće i posjede. Znači da bi vidjeli koja nacija najviše ima haset, to jest zavist. Uzeli su statistiku gdje ima najviše provala, gdje ima najviše otimačine. I kaže dalje, prema nekim izvorima, moderna tehnologija će dovesti da se poveća zavist kod ljudi. Moderna tehnologija će dovesti, da, dovesti do toga da će da se poveća zavist kod ljudi. Jer putem interneta, putem televizije, moguće je zaviriti u živote možda slavni, možda bogatih, možda lijepih, možda ovakvih, onakih koji, koji imaju ovoljeno, i onda ljudi će povećati im se haset. Haset, a? Zavist. Prema tome, zavidljivi ljudi žive u lažnom uvjerenju da drugi imaju ono što je njima nepravedno uskraćeno, što utiče na nezadovoljstvo sobstvenim životom. Rezultuje stalnim poređenjem sa drugima. I rezultuje stalnim poređenjem sa drugima kao i obsednutošću računicama koje su uvijek za njih nepovoljne. Dakle, čovjek koji je u takvom stanju, uvijek je obsednut sa drugima. Šta drugi radi, gdje on sad otišao, šta radi, koliko, koliko je uspio, koliko je zaradio, koliko je naučio, koliko je doprinio, koliko... I stalno računa, stalno poređuje svoj život sa njim. I uvijek je nezadovoljan. Stalno su te računice negativne za njega, je Arabi. Stalno negativne. Dakle, ovo su ljudi koji nisu zadovoljni s onim što ima da nezadovoljni svojim životom. I to je jedna od posljedica, rezultat haseda. I oni ne mogu da oproste tuđi uspjeh. Ne mogu da oproste tuđi uspjeh. Ili da to otvorno priznaju, jer bi time priznali osjećanje vlastite niže vrijednosti. Zato se zavis najčešće maskirana pravdoljubivošću. Najveći problem ovih ljudi je što ne umiju da budu zadovoljni vlastitim životima i da u njima pronađu smislu. Ovo kažu a, psiholozi keafirski. A lijepo su ovo pisali, znači ne suprostavlja se sa islamu. Dakle, ovi, i uvijek čovjek kad ima hased, kad ima zavist, on to, on to opisuje kao želja za pravdom. A? Naći ćete čovjeka koji ima hased, jedan prema drugom. A? Kolege ili vi ili oni, koji uspiju, kome dato, ovome nije. I on će da ispoli nešto što kao da je to neka nepravda. Kako njemu učinjena nepravda. I najčešće se maskira na taj način hased, to jeste zavist. I kaže isto tako jedan kafirski ovaj, psiholog, kaže, zavist je jedno od najvećih razloga nesreće. Čovjek koji ima haset, kojem uvijek krivo, dakle, što drugi ima, i želi da drugom ne stane to što ima, a, kaže, takvom čovjeku, taj čovjek je uvijek, e, uvijek nesrećan. Jedan od razloga, znači, nesreće, jedan od najvećih razloga nesreće, da čovjek bude mrzovljan, depresivan, nesrećan, jeste hasid, da čovjek ima haset, da ima čovjek zavist. Pa kaže svi su tako, znači islamski učenjaci, definišu. An takrahe tilke ni'mete, wa tuhibbu zavalaha. Da mraziš blagoda kod svog brata ili kod čovjeka i da poželiš da mu to ne stane. Bilo da je to imetak, bilo da je to znanje, bilo da je to ljepota, bilo da su to familija, žena i djeca, bilo da je to uspjeh tamo gdje je on prošao, a ti nisi uspio. A? Znači da, da, e, da mrziš to što mu je dato. I tu gdje on uspio i to što ima i da želiš da mu to ne stane. To je hasad, halas. Čim čovjek ima ovakvu stvar, neka zna da ima zavist. I druga isto tako hasad koji nije, koji ne spada u hasad, koji je nekad pohvalan, je da, da ne mrziš to što mu je dato i da ne želiš da mu to ovaj ne stane, ali i ti želiš da želiš isto. Znači nije da, nije da mrziš to što ima on. I ne, znači, ne želiš da, da to ne stane. Ali i ti bi volio to isto. A ovo nije pokuđeno u neke situacije. U nekim mjestu. I, na primjer, ako te pretekne brat u imetku, pa ti potrošiš ti svoj život zato što ona ima kuću od tri sprata i razbiješ se cijel da, da, da napraviš ti od tri sprata, a e onda je to, onda je to pokuđeno. A znamo gdje nije. Kao što je poslanik sa sam rekao. I ovo se zove ribta na arapskom. Ribtatun. Ra, suprotno je, suprotno je hasetu. A, učenjak koji je stekao znanje, a, pa bi ti volio da stekneš to znanje i trudi se na tom putu. U ovom ovakvim slučajima, ili onaj koji, koji udjeljuje, tako? Na lavom putu. E, i kaže dalje, u, u hadithima poslanika, sallallahu alaihi sallam, la teba, teba gadu, wa la te hasadu, ne mrzite jedni drugi. I ne mrzite jedni drugi. Ola te hasedu i nemoj da zavidite jedni drugima. To je ovo što smo opisali. I ne zavidite jedni drugima. Ola te da beru i ne okrećite leđa. To jest ne ostavljajte jedni drugi na cedilu. Ne okrećite leđa jedni drugima. Vokunu ibad Allahi i hvana. I budite Allahovi robovi braća. I budite Allahovi robovi braća. U smislu moraš biti prvo Allahov rob, pokoran Allahu. Što više se držiš Allahovi granica, slušaš naredbe gospodara, ti si više Allahov rob. A što si više Allahov rob, Htio ne htio ti postaješ polako više brat sa svojim bratom muslimanom. Što smo manje Allahovi robovi, sve manje ćemo da budemo braća. Zato je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao zajedno. A ibad Allahi, a ihvana, Allahovi robovi braća. Isto tako poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Dubbe ilaikum da'ul umam. Puzi ka vama. A, dubbe znači ko crv. Puzi vama bolest svih naroda Bolest naroda koji, bil, koji su bili prije vas. Al-bagda'u wal-hasadu. Mržnja, međusobna mržnja i hasad, zavist. وهي حالقة وهي حالقة حالقة دين لا حالقة الشعر kaže i ona je poput poput britve ali kaže brije vjeru kida vjeru ne kida kosu hasad i, i mržnja međusobna mržnja da se mrzimo i da zavidimo jedan drugom I da zavidimo jedno drugom. Zamislite, braće. Znači, ta stvar, ta emocija i takvo osjećanje u prsima jednog vjernika kida njegovu vjeru. Kao kaže poslanik sa sveme. Brije. Halika. I isto tako kaže poslanik sallallahu alaihi sallam neće se sastaviti prašine na lahom putu u ustima roba, u ustima a muslimana, prašina na lahom putu i zadah džehennemski, pah džehennemski. Ne mogu se sastaviti. I isto tako kaže nakon toga haset i iman. Ne mogu da se sastavi. Čovjek kad dobije zavist, mrazi svom bratu što ima, žele da mu to stane. Čim to dođe, odlazi iman. U smislu ne osnova imana. Ali odlazi iman koji je pohvalan, koji je obavezan. Kao što čovjek kaže, Wallahi, ti si nikakav musliman. Iako je musliman, mu muvehid, ali nikakav. Znači to nikakav u smislu kad dođe haset postaješ nikakav musliman. Odlazi iman na tebe. Taj koji je obavezan, koji je pohvalan. I isto tako poslanik sa sem kaže neće ljudi prestati da budu u hajru sve dok, ne, sve dok nema haseda. Sve dok, nema, sve dok ne zavide jedan drugom. Uvijek će biti u hajru, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. I isto tako hadith koji neki učenjaci smatruju slabim, haset jede dobra djela, ko što jede vatra drvo. Ovo je hadif daif, rekli smo, i kažemo da se ne suprostavlja sa učenjem, učenjima islama i šerijata, njegovo značenje. Zašto? Zato što kažu neki islamski učenjaci, haset, to kad imaš ti čak i van, da sumnjaš u brata bespravedno, da sumnjaš, inne ba'da van ifme, zaista neke sumnje su grije. Sama sumnja je grije. Ako je to grije, i ovaj hadit koji kaže, nemojte da jedni drugima hasedite, Čim kaže poslanik sada nemojte, haram. A hased je iz srca, ali tako? To je unutra. I ti kad činiš hased, kad imaš hased prema svom bratu, na taj način mu činiš zulum. I na sudnjem danu ćeš moraš to da platiš dobrim djelima. I za to hased jede, može na ovaj način da se objasni, da hased jede, hased jede dobra djela. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najgori ljudi su oni koji mrze muslimane ili ljude, Pa onda ljudi nakon toga njih mrze. Alhamdulillahi, rabbil alamin. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ba'da. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje haset, zavist u, u, u, u Kur'anu. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق an أمر rabbi. I kada rekao smo melecima, činite Adamu seđdu, poklonite se Adamu, i on učini se seđdu osim Iblis, bio je džina, i on bi neposlušan, ogluši se o naredbu gospodara svoga. Dovoljno je to, braćo, da znamo da haset tom osobinom je okićen Iblis. I da čim ti imaš, znači čim ti se dobiješ haset, čim ti gajiš haset, na taj način si stao u red sa Iblisom. I dovoljno je to, braćo, ništa drugo da ne znamo Da znamo da je između staloga kufr, kufr iblisa pomiješan sa hasedom. Ili imao hased na u pogledu Adema, ali i sana. A tako, pa nije htio da učini seđu. Dovoljno je to da na taj način se mi uporedimo sa Iblisom. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيْ آدَمْ بِالْحَقِّ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا akutu قال kale يتقبل الله من المتقين minal muttaqim. I proučim, ispričajim događaj, vijest o dvojici sinova, Adema, istinitu vijest o njima. Kada oni kurban htjedoše Allahu da, da žrtvuju, pa se od jednog primi, a od drugog ne. I od prvog se, a, od prvog se prihvati, a od drugog ne. Pa mu ovaj reče, ja ću te zaista ubiti. A on reče, pa Allah prima od bogobojaznih. U smislu ubime. Meni je dovoljno što Allah prima od mene, ja sam bogobojazan. To je do dokaz da Allah prima od bogobojaznih. I ja sam od bogobojaznih. Iako mu ubeš, alhamdulillah, umiren kao bogobojazan. Ali zašto je ovaj ubio drugog, svog brata? Adenov sin. Zašto je ubio svog brata? Zato što, zato što imao hased. Prihvatili su od njega, a od njega nije. I to se najčešće dešava hased, dvojici sličnih kolegama. A? Kako bi rekao, dva druga, je tako? I tu se najčešće, najčešće dobije hasad. Isto tako ajet, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا I mnogi od sredbenika knjige žele, žarko žele da vas odvrate, da otpadnete ponovo od vjere vaše. Da otpadnete ponovo od vjere vaše nakon vjerovanja vašeg, nakon imana vašeg, sve zbog hasada, sve zbog zavisti. min indi anfusi min ba'di ma tabayyana lahum al-haq koji su koji su sebi krili a nakon što im je istina postala poznata znači čak kršćani i jevreji isto tako hadis poslanika se kaže da oni da oni ashabima zavide na, na amin posle al-fatih i da im zavide na selam i nama ljudi zavide na, na selam i zavide na brast. i zavide na to što se čuvamo harama i zavide na to što se čuvamo trudimo da budemo čedni da se sačuvamo bluda i zavide našem bratstvu, našem jedinstvu, našoj slozi i zavide na tome kad nas vide zajedno, zajedno u nečijem dvorištu kako kidamo drva i pomažemo jednim drugima i tako dalje, zavide i pucaju od muke. I zavide na tome što nikad ne mogu vidjeti ni u diskoteke, ni u lupovlicu, ni u prevarama. Zavide na tome. I zavide na tome što ne pcujemo i što ne lažemo. I zavide na tome što, što ih porazimo uvijek u debatama, i što ne mogu da nas ponovo vrate u njihovu vjeru. I zavide na tome što ne trčimo za Dunjalukom, što smo ubijeđeni u Ahiret i pogotovo zavide na nikav. Sestre muslimanke kad se pojave pred otkrivenim ženama, pa budu pred njima dokaz, živi dokaz. I oni najviše iskazuju haset, žene, prema nikabima. Zavide nam na našu čistoću, dakle, duhovnu čistoću, karakternu čistoću, Ogroman imaju hased, jer znaju da to vrijedi. Znaju da nam je Allah dao veliku blagodat. A oni ne mogu da pobjede sebe, ne mogu da pobjede svoj nefs i svoje mrtvo srce. I se tako ajet, am jahsuduna, ala ma atahum Allahu min fadlihi, ala فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم mulken azima. Mulken azima, Dakle, zar oni zavide to što je im Allah dao, to što Allah daje od njegove dobrote, od njegove blagodati, izdarežljivosti svoje. A mi smo dali Ibrahimu kitab, knjigu i mudrost i dali smo im ogromnu vlast. Dakle, nakon što je Ibrahim ali sam bio odbacan jedini vjernik, njegova djeca, njegovi potomci su vladali svijetom. Suleiman i Davud, cijel svijet je bio njom. Allah prije toga kaže, zar oni imaju haset, a mi smo dali Ibrahimu njegovim potomcima nakon što je bio sam vlast cijelog dunjaluka. Zar imate haset na to što Allah određuje na sudbinu Allahovu? Što je Allah njemu odredio zdravlje, što je mu Allah odredio blagoda da dođe do njega, što je mu Allah odredio risk. Što je Allah to od njemu dao na, na neki način, hased je braćo, hased je braćo ko nezadovoljstvo sa riskom, sa, sa kaderom. Nisi zadovoljan što je Allah odredio ljudima od riska. I to je izlaza kada je u pitanju hased. Da kaže, alhamdulillah, Allah, Allahu yuti min fadlihi man yasha, liman yasha. Allah daje blagodat, blagodati svoje darežljivosti, svoje dobrote svoje kome on hoće. Alhamdulillah. Meni je sve zapisano, svaki zalogaj, sve što će da pojedem, da, svaki, trepta, prije 50.000 godina prije nego što je stvoreno pero. Niko ne može nafaku da mi uzme, niti ja mogu neću nafaku da uzme. Alhamdulillah. I poslanik sallallahu alejhi ve kaže da čovjek neće vjerovati sve dok ne želi svom bratu što želi sebi. sebi želi suspi napreda, a raširila bi ti se prsa, da brat nakon znanja postane džahin, da nakon islama postane grešnik, da nakon što mu je Allah dao iz blagodati od riska da postane fakir, da ti to širi prsa, jesi tim zadovoljan. Hased je jedan od najjačih motiva za grije. Jedan od najjačih motiva za grije. Ljudi s Haseda ubiju čovjeka, kao što smo vidjeli. I to poslanikov sin. Poslanikov sin, Ademov sin. Ubije čovjek zbog Haseda. Pa kako neće danas ljudi, bez obzira što ima bradu, i bez obzira što je stekao malo nešto ono znanja, ili bez obzira što ovako ili onako, ili što ima, što, što ima iza sebe deset godina namaza, da presjeće vrat svom bratu muslimanu tako što mu okalja čast, sruši ga pred, pred ljudima. Zašto? Iz haseda, govoreći da, da je to pravda. Ali zato na sunji dan, teško, teško hasidu, I Allah džaba ne spominje hased u felek. Kul a'udhu bi rabbil felek. Min šarri ma halek od zla kojeg stvara. Spominje se, je tako? Gasiqin idha waqab crne noći. Crne tmine noći, a? Idha waqab kada tmine svoje razastrije. Zašto? U tmini se dešavaju sva zla. Je tako? Noću se dešavaju najviši grijezi. I ona koja duva, veže čvorove, pravi sihrove. I to je jedan od najgori širkova. Sihar, je tako? I na kraju što kaže, on mi šaril hasid ni da hasad. I hasednika, Ko ima hased, zavidnika, ko ima zavist. I suru, gdje je Allah subhanahu ta'ala spomenuo, kratka, sažeta sura, skoro najteža zla, najgora. tu je stavio i hased. Tu je stavio i hased. I onda ništa nije čudno kad čovjek ustane, želi da sruši čast, možda braće koje su nama najuticajnija i koje su najviše doprinjela islamu i slično. Šta je odgovor na to? Zašto se to radi? Pa zato što ljudi imaju hased. I zadnji ajet ove hudbe. Se je kule muhalefune idem talaktum ila l-maganim li te huduha dharuna ne tebi'kum. I reći će oni koji su izostali iz borbe. Kada vi budete krenuli za, za plijen, pustite nas da vas mi pratimo, da budemo s vama želeći time da promijene Allahove riječi. Reci, nećete naslijediti tako je Allah eh, kjedali kala Allah min qabl Allah je to odredio, još rekao još dan fesekununa bel tahsudunana bel kanu laif kahuna illa qalila. a oni će nakon toga reći ne, ne, ne, ne, vi zavidite prema nama u pogledu nas vi imate hased prema nama i kada su ima sahabi rekli ne, ne, Allah je odredio da vi munafici koji su izostali da ne možete sa nama, za, još davno da ne možete sa nama poplijen. A oni će reći, vi imate haset, to je nepravda što nam radite. I ljudi svoj haset opravdaju za to što žele pravdu neku. Haset je vraćao opasna stvar, dakle, ko što smo videli, i stvar koja treba da se liječi. Stvar koja se ne može izliječiti ako se ne liječi srce. Znači, haset zavisne može da se izliječi kroz grijehe, gaflet, nemar, daleko od Kur'ana, daleko od druženja sa Kur'anom, daleko od teube, daleko od razmišljanja o smrti, daleko od onaj <clears throat> iskrenom želja da se zasluži e, zadovoljstvo gospodara, te uvekul osnovac, ne može se hased izliječiti ako čovjek ima e, pohlepu, želju za sticanjem dunjaluka ovoga svijeta, želju za, za voćstvom, želju za, za, za, za ovim svijetom, pozicijom na ovom, na ovom svijetu. Čovjek kada liječi to, liječi hased. Kada se navikava na skromnost, kada se navikava na, na, na, na kana'a, znači na zadovoljstvo s onim što mu Allah da, na taj način se liječi od haseda. Čovjek bude zadovoljan što mu Allah da i ne traži i ne smatra nepravdu ako mu Allah ne da, da drugo. Dakle, ovo je jedan, jedan od načina da čovjek se izliječi od ovih stvari. <clears throat> molim Allah subhanu ta'ala da nam oprosti, da nas učvrsti. Molim Allah da nas izliječi onaj od, od svih bolesti koje imamo. Molim Allah, ako smo ikad imali hased ili ako ga imamo, da nas izliječi. Molim Allah subhanu ta'ala da da ubaci u naša prsa onaj želju da naša braća muslimani koji su nas pretekli u imanu i dobrim djelima da još više napreduju, molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji dove za svoju braću, pogotovo za onu braću koja su nas pretekla dobrim djelima molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji se raduju imanima, koji se raduju zdravlju, muslimanima, njihovoj djeci koji se raduju risku, muslimanima, molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji, koji žele sve što žele sebi i drugima, pa i više, i molim Allah subhanahu ta'ala da da da nas učini neovisnih od ljudi, učini od, onaj, od onih koji govore istinu. I kada je to ljudima mrsko, i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavim sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam drugovima, da poveća našu ljubav u, u, u, na ovom svijetu i da ta ljubav bude sebe, da budemo zajedno u hladovini Allahov karša kada ne bude drugog hlada, mimo hlada Allahov karša. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاه